Danuba valso furoras tut monde. Jam dum la vivo tempo de Johann Strauss, la Danuba valso farigis publica furoraggio. Ie la fino della decnaua iarcento, la tuta mondo dancis la Danuban valson. Strauss mem, farigis per tiu music pezzo super stelulo, cae tiel ambasadoro por la marco Austrio. Principe, la Danuba valso estas la secreta himno de Austrio, diras historiisto de la Universitato de Vieno, kiu esploras kiu rolum ludis en la Habsburga regno, cae ciel aliflanque, la regno sin mem difinis per musico. La melodioi de Johann Strauss inauguras en la noviara concerto ciu jare la novan jaron. Cae lia Danuba valso estas considerata la secreta himno de Vieno. Johann Strauss filo, turneis cun sia capello sen tra la mondo. Cai la Danuba valso estis tiam uno el la plei gravai partoi de la repertuaro. Gi ec estis en la iaro 1866, ciel comisia verco de la Viena Vira Cant Associo, cae gi atingis rapide unuain successoin en la regno. Strauss jam antauvidis, che gi farigios furoraggio. Char la capello de Strauss estis privata, ne ricevis subvenzioin, cae tial ili devis perlabori sian monon per sencesai turneoi cae ili havis en siae cun portagioe repertuaron ciu entusiasmigis la spiriton de la epoco. La musico estis acceptata ciel nova cae excita. La malvastai danzo formoe, la tusciado cae prenado ce diversae corpo partoe, tio estis clare erotichezza. La bel aspecta, charme aperanta Strauss contribuis per sia conduto por doni alla valso la certan nervan ticlon. Tion la homoi volis audi, ca ili prescau cusis ce la piedoi de la valsa regio Strauss. La tut terra tra rompo por la Danuba valso estis atingita en la jaro 1872, ciam Strauss presentis la pezzon ce la monda paz jubilea concerto en Bostono. Por la festivalo estis construita pavilonego, ciu povis castigi cent mil spectantoin. Occent musicistoi staris sur la sceneio, cae la Danuba valso tie farigis la publicae furorajoi de la dec hoc taga festivalo. La musico de Strauss farigis ancau stabiliga factoro por la Habsburga regno. La regno montrigis per tio ne ciel nesto de reaccio, compare exemple cun la tiama russa regno la Danuba valso farigis ciam verdajo. Gi simbolas la austrian musican culturon, cae gi estas recona melodio por Austrio. Do ancao post ducentiaroi, ecte lia nascidjo, Johann Strauss ludas rolon kiel ambasadoro por la marco Austrio.